mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye mukenyezi seruka ni ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese muteze abiri ibiganiro bya radiyo isanganiro ikaze n'igwanyu muri ca kiganiro mukunda mukenyezi seruka kiba yagira ku bijyanye n'iterambere ry'umukenyezi kurondera icyo baba barakora ni kimwe mu vy'abarondezi b'akazi bohitamo mu kurindira ko bahabwa akazi na leta canke abikorera utwabo nk'uko leta y'u Burundi idahengeshanya kubibahimiriza mu kiganiro mukenyezi seruka cuno munsi rero turabira hamwe ukuntu abarondezi b'akazi b'abigeme n'abakenyezi bo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bahisemo gukora ibyo gutanga amahera biciye muri limikashi na ekokashi bayibayemwo aho bibashikanye mu iterambere bagereranije n'imbere yo kubitangura nimba biborohera eka n'intambamyi bagira iyo bari bariko bariyungunganya muri ubwo buryo abajeje intwaro bo buba babunganira gute ibyo ni bimwe mu bibazo bigiye gutorerwa inyishu muri kino kiganiro kiremeshejwe na jehome Hakizimana nongeye kubaha ikaze Mukenyezi seruka bamwe mu bigeme n'abakenyezi bakora ivyo kubikura no kurungika amahera biciye muri rimikashi na ekokashi ku mugwa mukuru w'intara ya makamba nibo bagiye gutangura iki kiganiro batubwira icyatumye biyumvira kubikora n'ingene bibunganira mu buzima bwabo bwa misi yose aha bamwe bamwe bose bakabanza kutubwira byari babitanguye duhere kuri nizigama francine jewe nabitanguye eh, mu kwa kabiri gushika ubu haheze amezi atari make mbega ubona biri ko biragenda neza ugereranije n'uko wari ubyiteze yego nitwidoga ubuzima buriyo isabune turayaronkamo ni kubera iki wafashe ingingo canke ihangiro ryo kuvuga uti ngende muri bijyanye nce nahereye ntangura kudandaza ibutike ndayidandaza imyaka ibiri n'inusu nca mbona nta karusho kariyo nca kunguruza rero ati nungururize mu bindi ni ko ubundi buzima ndabe aho mwarikorera canke mwakorera nakorera muntu umva aho wafata ko ata buzima yifatiye ku mahera aguhemba eh, ku mahera ni inziza na nyine ubwiwe kubera ubwizigirwa n'iki nawe niwe yanyunguruje ashanyongerereza umutaha ati akarusho kubera aho narindi asanga umengo ntihapasasha tugira ati reka duhindure mwibi turabe yuko hari cyosumba ikindi mbega wowe ntiwatinya ko hasanzwe hariho n'abandi babikora ngaha nyene mbere benshi ukavuga uti nonega yemwe nanje nzorica byarashika umuntu akavyiyumvira ariko nkasharagerageza kubyarabaza abandi bavuga ati hako wokwicara utumuja mu bandi nyene ugakora kugira utore mwayo isabune basi nta makenga muvuze ko uku kugwirirana n'utwo tuntu musa n'abaronka muzoteba mukatubura kubera mwabe benshi bibaho umuntu arabyiyumvira nyine kubera abona dutera tugwirirana tukaba benshi mbe ndiho ku bwayo joseline we byamugendeye gute gukora ibijanye na rimikashi cyangwa na ekokashi no kudandaza imirongo nabitanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi wanyu mubona biriko biragenda gute iyo nkibitangura nabona ko umenga ntabyo nzoshobora kandi nabona umenga ntibizotera imbere muga kugeza nk'uyu mwanya ndabona ko ngeze ku rugero rukomeye kubera mbona ko ntera njya imbere wewe urumva ko watanguye kera mbega uri kurabona ingene umurindi wabyo uriko uragwira babikora wewe ubitahura gute wifata gute ubisiguriye ariko rero ibyo ntacyo byari bikwiye kubera ni ubumenyi buri ko buragwira mu bantu nta makenga mufise nka muri mwabitangiye nko kera yuko akantu mwahora muronka cyangwa urugero rw'ukuntu mwahora muronka ku munsi umunsi ku munsi rugiye kugabanuka kubera bagwiriye yego urugero rwaba baraturonka ku munsi ku munsi ubu kubera bagwira rugiye kugabanuka ariko rero ibyo uca usanga bivanye n'ukuntu wakira abakiriya abakiriya bawe b'indani nyine urashobora kuronka abakiriya bajya nyine bagukunda nyine nawe uba ukunda ntibigera bakuvako ku buryo nk'agahera wahora uronka ku kwezi utigera ugatakaza cyangwa naho ukoroka nka dukeyi gusa aho rero hakibonekeza igwirirana ry'abigeme n'abakenyezi babikora aho bitatu bya bine ku barenga mirongo umunani ufashe abakorera ku ibarabara ryinjira mu gisagara cya makamba ribandanya no muri komine kayogoro arabigeme ibura ry'akazi hamwe no kuvavanura n'ingendo ya kera aho mwigeme cyangwa umukenyezi yari uwo kuraba ibyo mu rugo ngo ni zimwe mu mvo zituma iryo gwirirana nk'uko bishikirizwa na Everine nzima yunganirwa na Joseline ndiho ku bwayo hamwe na niyo gusenga Christine kubera kera baraguma muhirwa asanga barafise ibyo bariko barakora ariko ubusanga nk'amatongo yarabaye make kare baca baguma muhira bakaja kurima ubu naho baraharura kubera bafise n'itongo rito kandi nabo ari benshi bamwe bagaca bavamo bakaja gukora video nyene bari bagiye ku ishuri bakabona ko kizira kuguma muhira ariko uja habona kugira ngo mu mutwe haguke kandi nicyo gituma abaci bavamo bakaja kubikora bakaja kudandaza cange bagakora ibingene vya rimikashe kera ubuvuzi bwaraboneka cyane ntiwabona nko mu nzu imwe ugasanga abantu badakora batatu bane ibyo ntibyabaho babaye benshi wasanga ari umuntu umwe atararonka akazi mugabo urashobora gusanga nko mu nzu imwe mwese mudashoboye kuronka ubuzi mwese ataco mukora ukaca usanga muri batatu muri bane niyo mpamvu rero duca tugenda turiyungunganya kugira dushobore kugenda turiga imitwe yo kugenda turarondera ubuzima hirya no hino icyo gikorwa cyo kurungika no kubikura amahera biciye muri rimikashi na ekokashi cy'abo barondezi b'akazi b'abigeme n'abakenyezi bo ku mugwa mukuru w'intara ya makamba cyakigwa neza na bamwe mu bahungu bakora nabo nyine mwe n'ivyo na jibu umwe mu batanguye kubikora himakamba akaba n'uwubaha amahera muri rimikashi bakoresha bita spehage mu rurimi rw'igifaransa avuga ahubwo ko abakobwa biborohera abakobwa bobo biraborohera gusanga ari aderesi akenshi duhura n'abo bakora usanga mu butaka nzi ntabyo nomenya Evelina gahanura ariko abo babaca bikika muri icyo gikorwa mu kujya mu ngeso zitabereye jewe impanuro nobahanura mu bisanzwe ubwira kuki ubikora ukuntu uwo muti uwo si uwo muti vurema ahubwo umuntu yokwigumya ukajya bike mugabo ukaryama kare niko babivuga ngo ujya bike ukaryama kuko n'amashuri urabe hariho abantu biga amashuri akayiga yimenya ibintu byose atari umuntu n'umwe hari ukuntu abayeho nabi ngo ace ajya mu ngeso mbi kugira ngo aze ukuntu kuko urumva azoba ariko afite ikindi kintu ariko aradandaza uretse aya mayinite rero nobaha impanuro y'uko biheba namba harimo umuntu yoba ameze bene uwo ni umuhanura kubiheba si wo muti kuko naho nyine nta ntazoca atunga ahubwo ni uko bizoca bimwononera ubuzima bwiwe zimwe mu ngorane bafise ngo ni umutahe muto bakoresha ikanasira idindagije imana umuhanuzi wa musitanteri wa komine makamba ajeje ibibazo by'iterambere rya komine abona ko uwo murindi ku bigeme biyungunganya muri ubwo buryo ufitaniye isano n'ibura ry'akazi tubona cyane abakobwa kuko ugiye kuraba aba baheza amashuri abahungu benshi barafise bo ubundi buzi bajamo ugiye kuraba nk'iyi komine y'iwacu mbere mbere abenshi ubu bararenga imbibe uzobasanga bageze muri Tanzania abandi uzobasanga bageze muri Zambia izo nzira rero bafata abahungu abakobwa bo ntibazifata bo basigara muhira rero nico gituma uzosanga ibi bintu vy'imitaka byo kurungika amahera canke kuyakira uzosanga ari abakobwa benshi rero birafatanye niho ukuntu abahije amashure ubu ari benshi bicaye batarabona neza ikintu bokora cotuma bibeshaho mukenyezi seruka eee eh, ivyari magera vyarageruye wowe wowe udufatiye mu mvahe no mu njahe nkwibutse ko ikiganiro ari mukenyezi seruka tukaba turi ko turabira hamwe ukuntu abarondezi b'akazi b'abigeme n'abakenyezi bo ku mugwa mukuru w'intara ya makamba bahisemo gukora ibyo gutanga amahera biciye muri rimikashi na ekokashi babibayemwo Gushigikigwa mu kongerereza umutayi ni bimwe mu byo basaba leta cyangwa abandi bose bakunda kunganira mu guteza imbere umukenyezi uyu atangura asaba kutarihishwa na kimwe na komine twosaba nka leta mu buryo bwo kudufasha je mbona nk’icyo gitasi cya komine nk'ivyo bihumbi icumi ku mwaka ko muri make unavuga ko baba baturenganye kuko n'urwaruka turi ko turarondera ubuzima kandi turi ko turiyungunganya kugira dushobore kubaho kandi niba babyiyumvira rero mu gihe turose umutima wo kubyiyumvira turakwiye rero ko batoshobora kugenda baradutoza ayo makori nta muntu yotonda rimwe kabiri guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere atonda muri wa mutaka bisigura ko atakazi aba afise byadufasha gusura ihangiro muri wewe kugafasha ukabute uwukorera guha nirihe muri kazoza muri kazoza ndategekanya kugura agatungwa nyene kubera nkavuga ati ibi biheze nzoshobora kudandaza hahandi nanjye gashobore kunyunganira mu bundi buzima bw'iwanje bagahanura abandi bigeme canga abakenyezi b'abarondezi bakazi gutahura akamaro ko kujya habona mu kwiyungunganya kuko ngo ushobora no kuharonkera amakuru akurangira akazi aho muhira uraje naho nyene usanga atari coroshe kumbure nabo nyine barahungukira ubwenge mwasaba yuko yoraba agafasha abigeme cyangwa abakenyezi kugira bave mu bigo baje hamwe n'ahandi bahanura abandi kugira ngo nabo nyine ari ufise agahera ashobore kujya ahabona araba ukuntu yokwiyungunganya ntagumire muhira kumbure uri kuri tere urashobora kuronka n'amakuru byoroshye gusumba uri muhira impanuro nobaha cyane cyane abantu biyumvira icyiyumviro nk'icyo ngo Jesi norondera umugabo azorondera abo ni ba twita muri rusange ko cyaravuga ati ni ibinebwe kubera iki gihe turimo umuntu ashoboye kurondera ubuzima uko bishoboka kose akagendera burondera ku buryo n'uwo mugabo we wishimiye ngo niwe azorondera niwe azozana agasabune niwe azozana byose umva utegekanya muri kadoza ati ntiduzoshobora kwamana kandi n'umugabo ntihandi uca usanga ariko arakugaya agukengera ati wowe ntacyo umaze byose ni jyewe ko ndarondera muri make dufatiye ku bijyanye n'aba bantu usanga bari ko barakora atacyo bariko barunganira mu rugo bafasha nk'umugabo jewe mbona ko ari ba bantu usanga bakuriye mu buzima bworoshe mu buzima nyene butabagoye usanga baronka sabune amavuta bitabavunye irengarenga atabyemera avuga ati jesi ishobora kujya kwicara nirirwa ku zuba ariko aho naho tugarutse gatoya hari n'abandi usanga baretse gukora bivanye n'abagabo abagabo barashobora kuvuga ati jesi ishaka ko ugenda kwirirwa ku ibarabara ugenda kugira guma ngaha jewe ndondere nawe nawe jewe nshaka kurondera kuko ariko izokwamana dufatiye akarorero nka jewe je sinumva ko nobyemera ko nokwama nicaye mu rugo ntegemeye nyine iby'umugabo azana je mbona nanjye ntariko ndarondera ntihandi umugabo aca gusura kumusuzugura atigera akubaha cyangwa guha agaciro mugabo mu gihe abona ko nawe ushoboye nimba ari ushoboye kuzidandaza araguha agaciro mu rugo icyo gikorwa ngo ntigiteze imbere gusa uwugikora ahubwo ngo kiranaterera mu iterambere ry'igihugu nk'uko bishyikirizwa na nduwimana na jibu umwe mu bakurira abo babikoraho imakamba urabona kano kazi dukora twebwe umva dukorera amashyirahamwe ekoneti siridinda gijimana avuga ko habaye intumbero ya leta y'ukuntu vyokorwa ku rwego rw'igihugu komine yisunga kuko ngo n'ayo mashirahamwe bakorera ari ayo ku rwego rw'igihugu ico rero nicyo navuze ko utarabona neza intumbero umuntu yobiha kandi komine nayo nyene ndazi irashobora no kwisunga intumbero ya leta kuko kirya gikorwa ugiye kuraba ni igikorwa gikorwa n'amashirahamwe ari ku rwego rw'igihugu urumva rero harashobora kuba n'intumbero ya leta yuko kuvyorana ingene vyokorwa komine nayo ikaza kwisunga kuri iyo ntumbero izuba yatanzwe ni no kuri iryo jwi rya siridinda gijimana turangirije ikiganiro mukenyezi seruka cuno munsi twariko turabira hamwe ukuntu abarondezi b'akazi b'abigeme n'abakenyezi bo ku mugwa mukuru w'intara ya makamba bahisemo gukora ibyo gutanga amahera biciye muri rimikashe na ekokashi babibayemwo ndabashimire mwebwe mwese mwatanze ivyiyumviro byanyu ntibagiye namwe mwari muteza abiri iki kiganiro Jehome hakizimana nari ndakiremesheje nkaba ndabikira twabibasobanuye mubandanye mukurikira ibiganiro bya radiyo isanganiro na gahwane mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye mukenyezi seruka